Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis 62. A ne bi Džuhajfete Vahib ibn Abdullah Suvai Kale Od Ebu Džahfe, znači ovoga shaba, on prenosi da je rekao Etejtu nebija sallallahu vanzin vehuve fi kubbetin lehu Hamra min Edem. Kad je došao sam vjerovijesku sallallahu alaihi wa sallam, a on je bio u šatoru. Kaže u šatoru, uh, kaže u uh, Hamra crven od kože. Kale fe haređe Bilalun bivedu in, kaže pa je Bilal izašao od poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa vodom. Vedu znači voda od abdesta Ono što ostalo, znači abdestio i ostalo u posudi od abdesta one vodi. Fe min nadihin wa nailin, فخرج النبي صلى الله عليه وحلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه kaže فمن نادح أو ونائل kaže ovaj pa je on uzeo Bilal uzeo ovaj to skraćeno rečeno ovde ovaj prskao je tom vodom proljevo je tu vodu od od od abdesta kao od poslanika sallallahu alejhi ve sellem a drugi ashabi su dole jedva čekali da padne na njih e, koja kapta. Kaže, pa je izašao <clears throat> vjerovijski sallallahu alaihi wa sallam, na njemu je bila, kaže, na njemu bio ogrtač, ogrtač koji pokriva čitavo tijelo, hulle, hamra, crveni. Kaže, kaže, anzur la bealisaka, kaže, kao da gledam u bjelinu njegovih potkoljenica, cjevanika, cjevanika, cjevanica. cjevanica. Kale, fete vada wa edhene bilanu. Kaže, pa je abdestio i e, abdestio vraća se ude vratno na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, wa edhene bilanu i Bilal proučio je zan. Kale, feđaltu ete tebe'u fahu hahuna wa hahuna. A kaže, ja sam pratio, kaže, pratio sam njegova usta, odnosno glavu, kako okretu hahuna i hahuna, okretu glavu desno i lijevo. Kaže je kulu jeminen voši malen. Znači okrite u glavu hahuna, hahuna kaže, kaže uh, e, jeminen desno i lijevo. Kaže hajja ala salah, hajja lel fela. Znači prilikom izgovaranja ovih riječi hajja ala salah, hajja lel fela. Znači okrite u glavu jemi, e, desno i lijevo. Thumme e, rukizet lehu aneze fetekademe wasalla dhuhra rekatein. Kaže zatim mu je zabodeno aneze malo koplje, zabodeno je koplje u zemlju. Uh, Kaže fetaqaddamu sala dhuhra rakatin, pa kaže pa je on došao do tog koplja i klanjao dva rekata podne namaza. Thumma lam yazal yusalli rakatin hatta raja'a al-Madina, kaže i zatim kaže neprestao klanjao dva rekata dok se nije vratio u Medinu, znači bio musafir, pa tako klanja. Znači to je tekst hadisa. Hadis znači govori ovdje o, o jednom e, ono e, što je što naveo u, u ovom poglavlju hadis je zbog zbog ovog opisa opisa uh, načina učenja ezana. Da prepričamo ovaj hadis ponovo. Znači, e, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je bio odsjeo u mjestu koje se zove Ebtah, a to je u, e, znači, u, u blizu Mekke. I bio u šatoru, pa je bila ali izašao od poslanika sallallahu alaihi ve sellem iznio vodu sa kojom on abdestio. Ali ovdje ima, ovdje, znači, zanimljiva stvar, ovdje prvo čeno da iznio bila vodu, ovom rivajetu. Iznao je vodu, prosuo je vodu koju je uhvatio, uhvatio vodu, a onda poslije spominje da je abdestio. Kako je prosuo vodu, onda ovaj abdestio. Iznao vodu s kojom abdestio, e, ovaj, a onda tek poslije poslije abdestio pa to su neki učenjaci spomenuli znači u ovom rivajetu ovde mu tefeku na lehi kaže ima onaj taqaddum ta'khur znači nešto rečeno prije nešto ono što je trebalo pići poslije da se kaže u stvari rivajet kod Buharije preciznije to objašnjava kaže harraja alayna rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bil hajire kaže fa'ata bi wadu in fatawadda kaže izašao je poslanik sa samo podne znači kada je sunce polovin neba kaže i došao je sa vodom sa kojom se abdestio i abdestio, kaže feđale nasu jehudun min, eh, min fadli vadu ihi. Kaže pa su ljudi eh, stali da uzimaju viš, ono ostatak vode od njegovog abdesta. Jete mese hune bihi i činili su mes sa tom vodu, uzmali tu vodu i stavljali na sebe. Uh, Zbog čega? Zbog teberruka. Znači, uh, ovaj rivajat pojašnjava, znači, u ovom prijetunu što je spomenuto, šta je bila u radiju kad izašao s tom vodom, kaže mi nadih im onajli, znači, on je prosuo i bacio vodu ostalima shabima, odnosno, oni su činili teberruk sa tom vodom. Pa je bila proučio Ezan, a onda spomenuo ovdje Ebu Džuhajfe, kako je on u stvari, uh, kako on u stvari pratio učenje Zana Bilala, kako je Bilal učio Ezan. I to je sad postalo ono što mi kažemo da je, da je praksa, da je sunet prilikom učenja jezana, da se radi. A to je okretao bi glavu desno i lijevo prilikom izgovaranja haja lesela i haja lelfela. E, šta je smisla okreta glavi desno i lijevo? E, znači da bi se čulo, da bi se što dalje čulo onaj, kada, pozove, jel, kada pozove ljude na namaz, na namaz i na spas. A nakon toga, znači, zabrdeno kuplju zemlju e, kao sutra, perda, prema kojoj se klanja, pa je poslanik sad klanjao dva rekata podne namaza i poslije toga je klanjao e, po dva rekata jer je bio musafir. E, u ovom hadisu imamo, e, zato naveden ovaj hadis, e, imamo to propisanost okretanja glavi desno i lijevo prilikom učenja hajjal esala i hajjal el fela. Smisao i mudrost toga je u tome da bi se što više čulo i na desnu i na lijevu stranu. <clears throat> E sad ostaje ono pitanje, pošto mi danas učimo na, oni koji uče jezan, uče na mikrofonima, prenosi se zvučnikom, je li ostaje i dalje propisano ovo, da prilikom učenja jezana, da se okričiš lijevo ili desno, ono je nezgodno okreta kad je mikrofon ono ustabiljan, tu okričiš lijevo ili desno, onda odeš od mikrofona, onda se manje čuje, smisla da se bolje čuje, onda kad se okrenješ desno, onda se manje čuje, jer se odalje od mikrofona. Da li ostaje i dalje to da se radi, da li je to sunet da se radi, jer ovdje, e, ovdje ispod je propisan da je sunet to uraditi, da odsunete učenje zana. Ili, pošto sad uči se preko mikrofona, nije to, nije to sunet, da to ne ulazi u obrede, nego je smisao bilo samo da se bolje čuje. Da li je to, znači, oni koji kažu da je to sunet, da je to sunet, kažu i dalje treba, bez ova što učiš preko mikrofona, pogotovo ako uzmiš u ruke, onda se okreniš i učiš rukom kad pomiriš mikrofon. Ili se naštimaš kada je ustabiljen mikrofon. A oni koji kažu da nije sunet, nego je to smisao bilo učenja, uh, vraćamo se na mudrost, da bi se dalje čulo. Pošto svakako čuje se samo narod, nemaš potrebe da se da okrećeš glavu lijevo ili desno. A onda ostaje još i drugi, uh, drugi problem od e, toga ovdje iz hadisa. Jel se razumije ovdje iz hadisa, kad je okretao glavu na desnu, kad na lijevu stranu, prilikom čega, što je izgovarao. Da li je okretao glavu desnu, na desnu stranu, kada bi izgovorio haja lesela, da li je tako da okretao glavu, a na lijevu kada učio haja lefela, ili bi jedno haja lesela na desnu, jedno haja lesela na lijevu, pa jedno haja lefela na desnu, jedno haja lefela na lijevu. Da li je ovako ili onako? Ili jedno i drugo? ili uopšte je okrenuo četiri puta. Ili kod svakog učenja, ili se jednom okrenuo, izgovaranje dva puta, e, jednom se okrenuo kada je učio na, na, na Haja Lesela na desnu stranu, a, ovaj, jednom se okrenuo kada je dva puta učio na desnu stranu, jednom se okrenuo kada je, ovaj, kad je, e, kad je učio dva puta na lijevu stranu. E, I da li se razumije iz ovih hadisa ili ima i drugi hadis koji to pojašnjavaju? To će nam Semir odgovoriti. Šta kaže Semir? Semir? A? Kako ne znam, pričali smo to? Ti spominjao. Ti si razumio, naučio da se uči Haja lefala na desnu stranu se okriče, tako? Dva puta. Haja lefala na lijevu dva puta. Je tako? Na kojoj medresi? Pa nije zbog urbiš. Ne zubriš. Ili smo radili za svaki put dok će igrati. Nije, jasno, pa objasnili kako se da će. Jasno. Jel se razumije to iz ovog hadisa tako? Oboje se razumije. A? Oboje se razumije. Imaš jer ne. Nije jasno. To se razumije da se ukrenuo po jednom. Zašto ovo govorim? Zato što ovaj, vi ćete naći u praksi to. Zavisno koliko razume kod koga učio dođu ljudi koji uči, znači haja lesela jednom na desnu stranu okrine, haja lesela na lijevu stranu. Haja lefela jednom na desnu stranu, haja lefela jednom na lijevu stranu. A drugi po ovom što vi pričate, a ovo što vi pričate, ja sam tu od vas čuo. <laughs> To je made in briješće. Ovaj, a ono što ja znam u arabskom svijetu i što sam gledao i što sam učio, što sam razumio, da se jednom uči na desno, jednom na lijevo i do njih dođe logično. Znači, jedno te isto učiš, pozivaš, ne može ispada ove, de, ove na desno i pozivaš na namaz, ove na lijevo na spas. Pa ko šta uganja? Znači, logično da jedno uči, je, da na namaz pozivaš i ovi koji su na, je na desno i na lijevoj strani. A ne da ovima nekima, da imaš tele za ove, ovako. Ja. Dobro, uglavnom, ovaj, nije to precizno u ovim rivajatima pojašnjeno, jel? Dobro. Uh, hadis također ukazuje znači, na propisano skraćenja uh, eh, eh, četvrrekatni namaza na dva rekata za musafira, propisano stavljanja sutre, mada će doći hadisi za sutru vezano. Uh, također, ovdje je vrlo bitna stvar što je spomenuta, to je uh, teberruk. Teberruk. Bismo imali deset tako teberruk traženje berekata, pričali smo o tome, uglavnom ona, ona je poznato što je raširjeno od ulemi, od poznato od, od početka, od selefa ovog umeta, a to je da se ne pridružuju ulema i dobri ljudi, evlije i ostali e, u ovom propisu poslanik sam selem, da kijas je greška. E, jesu radili e, teberruk za za sve stvari od poslanika sam od vode, od odjeće, od znoja, od ovog ono i nije im negirao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je presedno od ashaba u na rivajetima, ono sveć motivator pred raznim situacijama. Da su činite berluk sve što je bilo vezano za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A činite berluk uh, eh, analogno tome analogno tome da se čini teberuk ovaj, za, da dobre ljude, za ulemu, recimo ako su ulema nasljednici vjero, vjerovjesnika, logično znači na, da se treba teberuk činiti od, od, od ulemi. Znači od, od tragova ulemi, od predmeta, od dječi, znoja i tome slično, labdesa i, i, i sve jedno. Ovaj, eh, E, šta je nama dokaz to da nije, da nije propisano? Mi znamo danas da ovi što idu na kaborove, što se trljaju od kaborove ili ovaj, da dođu do svojih oni šehova pa, pa potare se objema rukama istovremeno. E, ovaj, šta, on, šta njima dokaz kaže? Pa radili, kaže, došlo hadisu za poslanike sam sad. E, ispravno ovdje, znači da je to bilo praksa, da je to bilo propisano, da je, da su, da, e, da je to bilo ispravno razumijevanje, znači ko bi to prvi radio? Radio pa shabi bilo preneseno od shaba, znači ko je bio najpreći od koga činite brg, to je Abu Bekr, Omer, Osman, Alija Radela Handu, to nije preneseno od njih, niko to radio. Znači nije preneseno, ja volio da neko dođe neke predaje da, od shaba, da su oni jedni od drugih činili uh, uh, te brg, ono straže bereket u ostacima nekog od njih. Znači tako nešto ne postoji, bar u vjerodostoj predaje, možda ima neki tam izmišljaj. Uh, ovaj, e, znači, e, to nam je najjači argument, ako oni to nisu tako osvatili, da mi koji dođemo poslije, da ne mi ispravno tako razumijemo. Da kažemo, jel, nama je bitan je argument, kaže, pusti me to šta je ko rekao ljudi, šta su radili. Ne, pa oni su nam, oni su nam to mlači vjerovali, oni su nam pojasni vjerovali, znači, njih slijedimo u tome. Uh, I znači to je ispravna stvar po pitanju toga znači da da je da blago rečeno najblaže rečeno da je to greška činit ovaj traž bereket u, u tome od drugih živih ljudi veliki uh, eh, značajni bitni i tako dalje. Dobro. Ovde je također spomenuto ovaj u hadisu spomenuto da je poslanik sallallahu alejhi nosio uh, crvenu crveni ogrtač. Znači i to dobro naglašeno kaže hulla hamra. Crveni ogrtač. A onda imamo hadis Je dosta hadis koje bilješ Buhari o svome sahihu, a ima i drugi hadisa o kojem je došlo da je zabranio oblačenje muškarcima crvene odjeće. S tim da u tim rivajatima nije došlo u općoj formi crvene odjeće. Nego, kaže, neha ne bio sam, ani kaže, mejafir, humor. Mejafir, to je vrsta odjeće. Znači, vrsta odjeće koja se proizvodila od određeni, određenog ovaj, biljki, određeni biljki koja, koja je davala crvenu boju. I ostalo je to, uglavnom Ibn Qaim je nagio tom stavu, ovaj, zbog ti, ima više, ovaj, više rivajeta, eh, kako je nazivana ta odjeća, glavno svača na određene biljke koje su davali crvenu boju. Ibn Qaim u svojoj knjizi Zadu Mlade nagio tom stavu da je, da je to haram, da je haram muškarcima dobavljati crvenu odjeću i, nagosta, i pojašnjenje njegova da je ta, da ono čisto crvena, da je, da, da, znači nima mješavljen s nečim drugim. A onda posle pitanje kako objašnjava tumači ovaj hadis i ima i drugi hadisa da je poslanik sjelo buku od crvenu odjeću, crveni ogrtač, pa kaže, uh, tu je srećeno crveno, kaže, ali to se misli ovaj, nije to kad bila čist, čisto crvena boja ogrtač, nego je bila pomiješana s drugim bojama, pa kaže, Arapi kad nešto nazivaju neki predmet crne boje, ono šareno, prevlađuje crna boja tako kaže, ovdje pravlačije crvena, a bilo je, bilo je šareno, bilo je drugi boja. Tako je Ibn Kajim tumači, a dok, recimo drugi učenjaci kažu, znači imamo druga tumačenje, ovdje spomenuo, ovdje ovaj, še je spomenuo drugo tumačenje od recimo savremog učenjaka Sadija, Abdurrahman Sadija, kaže da on, da on kaže u stvari, iako došlo tim hadisma zabrana te odjeće da se nosi crvene, koje se proizvode ti biljaka, a, ovo što on nosio crveni ogrtačka je dokaz dozvoli. Znači, tako da se ona za, da se ona zabrana uh, svodi na kerahijet ili na dozvolu. Uh, onda autor ovdje, komentator, znači Tesiru Al-Lama, komentator ovoga, on je nagio stavu Ibn Kajima. Međutim, ima treći stav gdje ga nije spomenuo, a to je, jel znam, on je najbliži, a to je da u stvari, da je zabrana se ovdje odnosi da je vezana za ove biljke iz koji se proizvodilo. Iz te biljke, a ne, ne samo, ne, ne, da nije bila, up, da nije illet, odnosno osobina e, razlog zabrane crvenilo. Zašto? Pa zato što ima drugim hadisima da je nosio crveno. Znači, onda kontradiktorno. Kako napraviti spoj između toga? Kako će zabranjivati? E, a da je došlo čisto da u hadisu da zabranio e, crvenu boju uopćeno, onda ima smisla. Međutim, spomenite su biljke koje su, koje su ovaj proizvodile, davale crvenu boju. Uh, Uglavnom Allah za najbliže znači da da se ode da se više vraća zabrana na, na ove biljke iz koje je proizvođena, a ne a ne na samu crvenu boju. Uh, jer je došlo u nekoliko od vredosnih hadisa da je on oblačio crvenu boju i da je imao crvenu boju. Ovo je za muškarca. Šta je za žene? Kod nas poznati tako da žene ne smiju crveno nositi? I samo da ne smiju nositi, nego se i, i optuže ružnim, ružnim imenom. Kaže, kako, kako nas, od nas kaže, samo bludnice nosi crvenu boju, tako. A u šerijetu je li dozvoljena žena nosi crvena? Ima li dokaz da nije dozvoljena? Ne ima dokaz da nije dozvoljena. Čak i ovdje za, za muškarce, za, za muškarce, znači e, većina učenjaka iz Mastada je dozvoljena da nosi crvenu boju. <clears throat> A spomenuli smo ovdje ovo lagano razilaženje. Dobro. Andalusen, Andalusen, Andalusen.